بسم الله الرحمن الرحيم وأما إذا قاء دما فلم يذكر في فلم يذكر في ظاهر الرواية نصا وذكر المعلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يكون حدثا قليلا كان أو كثيرا جامدا كان أو مائعا وروي عن الحسن بن زياد عنهما أنه إن كان مائعا ينقض ينقض قل أو كثر وإن كان جامدا لا ينقض ما لم يملأ الفم tahoratni nimalar sindiradi shular to'g'risidagi dars davom etyapti bir odam qon qayqisa og'zidan qayqiganda qon kelsa zohir rivoyatda bir hujjat bo'lib bir narsa zikr qilinmadi. Ya'ni uchta imomimiz Abu Hanifa, Abu Yusuf, Muhammad uchovlari birgalikda bu masalaga javoblari bizga ma'lum emas. Lekin alohida-alohida aytgan gaplari ma'lum. Muallo Abu Hanifadan, Abu Yusufdan ikkovlaridan rivoyat qilib zikr qiladiki, qon qayqisa tahorat sinadi. Bu betahoratlik. ha u oz bo'lsin u qayqigan qon yo ko'p bo'lsin qotib qolgan qon bo'lsin yoki suyuq holdagi qon bo'lsin qayqisa qon bo'lsa u e, tahorat ketadi ya'ni qaydan boshqani agar e, qayqisa qondan boshqani unda og'iz to'lmasa tahorat sinmas edi ammo qon bo'lsa og'iz to'lmasa ham tahorat sinadi degan gapni abu hanifa va abu yusufdan muallo degan kishi zikr qilgan ekanlar. Yana Hasan ibn Ziyod ham Abu Hanifa va Abu Yusufdan <coughs> rivoyat qilib aytadiki, agar shu qayqigan qon suyuq bo'lsa, torat sindiradi. Ozmi ko'pmi? Agar qotib qolgan qonni qayqisa, tahoratni sindirmaydi agar og'iz to'lmagan bo'lsa deb shu qadar farqni aytgan ekan وروى ابن رستم عن محمد أنه لا يكون حدثا ما لم يملأ الفم كيفما كان endi ibn rustam degan kishi imom muhammaddan abu hanifani ikkinchi shogirdlari muhammad ibn hasandan rivoyat qilyaptiki qon qayqisa og'iz to'lmasa u qon suyuqmi qattiq qonmi qanday bo'lmasin tahoratsizlik bo'lmaydi bu og'iz to'lmasa torat sinmaydi ya'ni boshqa narsa qayqiganda ham og'iz to'lmay qayqisa torat sinmasdi qon qayqisa ham torat sinmaydi bu muhammadni gapi deb ibn rustam rivoyat qilyapti demak <coughs> bir necha gaplar bo'lyapti abu hanifa bilan abu yusuf e, bir olimni rivoyati bo'yicha e, ozmi ko'pmi suyuqmi qo'yiqmi qanday qon qayqisa torat sinaveradi dedilar yana boshqa bir olim Hasan ibn Ziyod bo'lsa, suyuq qon qayqisa torat sinadi, ozmi ko'pmi, qo'yiq qon qayqisa, e, agar og'iz to'ldirmagan bo'lsa, unda torat sinmaydi dedilar. Endi Muhammad bo'lsa, rahmatullohi alayh, e, og'iz to'lmasa suyuq qon qayqiladimi, qo'yiqmi, tahorat sinmaydi debdilar. Boshqa qayillarga o'xshatibdi qonni ham bu kishi. Va ba'du mashayixina sahhahu riwayat Muhammad. وحملوا رواية الحسن والمعلى في القليل من الماء على الرجوع وعليه اعتمد شيخنا رحمه الله لأنه الموافق لوصول أصحابنا في اعتبار خروج النجس لأن الحدث اسم له والقليل ليس بخارج لما مر وإليه أشار في الجامع الصغير من غير خلاف فإنه قال وإذا قلس أقل من ملء الفم لم ينتقد الوضوء من غير فصل بين الدم وغيره وعمة مشايخنا حققوا الاختلاف وصححوا قولهما لأن القياس في القليل من سائر أنواع القي أن يكون حدثا لوجود الخروج حقيقة وهو الانتقال من الباطن إلى الظاهر لأن الفم له حكم الظاهر على الإطلاق وإنما سقط اعتبار القليل لأجل الحرج لأنه يكثر وجوده ولا حرج في اعتبار القليل من الدم لأنه لا يغلب وجوده بل يندر فبقي على أصل القياس والله أعلم هذا الذي ذكرنا حكم الأصحاء <clears throat> Xo'p, endi Hasan va Muallani ozgina qon qayqisa, suyuq qon bo'lsa, ozgina qon qayqisa nima bo'lishligi to'g'risida aytgan gaplari, ya'ni torat sinat degan gaplarini hamil qilishdiki ulamolar bu gapdan qaytgan Abu Hanifa bilan Abu Yusuf ya'ni ozgina qon e, torat sindiradi degan gaplardan keyingi rivoyatlarida boshqa gapni aytganlar deb e, aytganlar bu yozuvchi Alauddin Kosani rahmatullohi alayh aytayaptilarki, bizi ustozimiz, e, demak bu kishi Alauddin Samarqandiy bo'ladilar. ana shu kishi ham mana shu gapga e'timod qilganlar ya'ni oz e, qon qayd qilsa tahorat sinmaydi degan gapga e, suyanganlar shunga e'timod qilganlar e, ya'ni bu gap bilan endi abu hanifa abu yusuf muhammad uchovlari ham oz qon qayqisa e, tahorat sinmaydi degan gapga ittifoq qiladilar ba'zi ulamolar shu gapni aytishyapti nimaga chunki <clears throat> bizni e, sohibi mazhablarimizni qoidalariga shu gap muvofiq keladi. Ya'ni najas chiqishlik to'g'risida shuni e'tibor qilish haqida. E, betahoratlik degani insondan najas chiqsa tahorat sinadi degani edi-da. Endi ozgina chiqqan narsa da. deb ki kan az qon ozgina chiqib qolsa, oqmasa chiqqan deb hisoblanmagandek. E, Jami Sagir da ulamolar orasida hech qanaqa ixtilofni zikr qilmay shu gapga ishora qilib aytdiki, agar birov qay qilsa, og'zi to'lmagan bo'lsa, torat sinmaydi. U qay nima u? Suvmi, balg'ammi, ovqatmi, qonmi farqsiz, og'iz to'lmasa torat sinmaydi. deb <clears throat> Demak, ba'zi ulamolar og'iz to'lmay qayqsa, ya'ni qonni, boshqa narsalar qayqsa torat sinmasdi. qonni ham og'iz to'lmay qayqisa tori sinmaydi degan gapni ba'zi ulamolar aytdi ammo ommatu mashoyixina asosiy ulamolar bizning mazhabdagi ulamolarning ko'pchiligi mana shu e, imomlarimiz o'rtasida ikki xil ixtilof bo'lganligini aniqlab va Abu Hanifa bilan Abu Abu Yusufni gaplarini to'g'ri deb topdilar. Ya'ni ozgina qon qayqisi ham tahorat sinadi degan gapni ko'pchilik ulamolarimiz aytdi. Demak biz mana shuni olamiz. Qon qayqildimi inson, tahorat sinadi, u ozmi ko'pmi? <clears throat> Chunki qoida bo'yicha o'zi ozginada e, hamma qaylarda ham ozgina bo'lsa ham tahorat sinish kerak o'zi. Qoida shu. Qayqildimi? Demak bu me'dadan oshqozondan chiqdi. najas aralashib chiqqan bo'lishi mumkin. Ozgina chiqsa ham tahorat sinishi kerak o'zi. lekin ichkaridan tashqariga chiqqandan keyin tahorat sinishi kerak. Chunki og'iz tashqari hisoblanadi mutlaqo. Endi mana shu ozginani tahorat sindirmaydi dedik, e'tiborga olmadik biz. Nima uchun? U ozgina narsa odamdan ko'p keladi. Ozgina og'izga balg'ammi, nimadir ko'p qayqiladi inson. Demak, har safar tahorating sindi desa, musulmonga qiyinchilik bor, haraj bor. Shuning uchun ozginasini kechib varıldı. <clears throat> Ammo odam og'zidan har safar ham qon kelavermaydi. Balg'am mümkün, mumkin, boshqa e, suv kelishi mumkin, lekin qon kelishi juda kam keladi. Demak, asli qoida bo'yicha keldimi taharat tahorat sinadimi? Qon oz bo'lsa ham taharat sinadi degan gapni ulamolarimizni ommasi ko'pchiligi shu gapni qabul qildilar. Demak biz shu qon qayqisa, oz bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham tahorat sinadi degan masalani bildik hozir. bizni bu gaplarimiz e, sog' odam haqida bo'ldi. Ya'ni bir odam doimiy shunaqa kasali bo'lsa, buni hukmi boshqa. Sog' odamdan ham ba'zan bo'ladi-ku. Mana shunda tahorat sinadi deyapmiz. وأما أصحاب الأعذار كالمستحاضة وصاحب الجرح السائل والمبتون ومن به سلس البول ومن به رعاف دائم أو ريح ونحو ذلك ونحو ذلك ممن لا يمضي عليه وقت صلاة إلا ويوجد ما ابتلي به من الحدث فيه فخرج النجس من هؤلاء لا يكون حدثا في الحال ما دام وقت الصلاة قائما حتى أن المستحاضة لو توضعت في أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فرا من الفرائض والنوافل ما لم يخرج الوقت وإن دام السيلان وهذا عندنا lekin uzrli odamlarchi masalan mustahoza ya'ni bir ayolki undan qon kelib turadi doim to'xtamay shuna kasali bor yoki e, bir yarasi bor kishiki erkakmi ayolmi yarasidan doim oqib turadi. Oqadigan yarasi bor. Yo qornidan bir narsa kelib turadi doim. Ich o'tib turadi degandek, mabtun, qora noriq dardiga duchor bo'lgan kishi. yoki doim bir bavul siydik e, tomib turadigan kasalga duchor bo'lgan kishi. yo doimiy burni qonab turadigan kishi, doim yel kelib turishi mumkin bo'lgan kasalga duchor bo'lgan kishi. Shunga o'xshagan davomli tahorat sinib turishlik kasaliga duchor bo'lgan Odamlarni biz sohibi uzr derdik. Bu sohibi uzrlar bular qanday bo'ladi? Sohib uzr deb shunday kishilarga aytamizki, bir vaqt namozni vaqti o'tgunicha o'sha tahorat ketkazadigan narsa undan keladi-da, yo qon keladimi, yel keladimi, nimadir keladi, bir vaqt namoz vaqti o'tguncha. Bir vaqt namoz degani 5 vaqt namozdan bir vaqt namoz aytilyapti. Masalan, peshinda vaqti aytaylik 4 soat bo'lsa, ba'zan 5 soat bo'ladi, ba'zan 7 soat bo'ladi, yoz qishga qarab. Har holda peshin bilan asr peshin kirdi, asr kirdi. Shuni orasini peshin vaqti deyiladi. Shu vaqtni ichida o'shanda tahoratsizlik kelib qolsa deyapti. U ikki rakat namoz o'qiguncha degani emas. demak o'sha 1-2 soat o'tmaydiki, yo bir siydik, yo yel, yo qon nimadir kelib turadi u odam shu dardga mubtalo mana shu odamni sohib uzr deymiz ana shu odamlardan shunaqa narsa kelar ekan unda o'sha vaqtda ular tahorat ketmaydi buni biz aytib o'tganmiz yana endi batafsil aytyaptilar bu yerda modomiki namoz vaqti turgan bo'lsa e, masalan mustahoza ya'ni qon kelib turadigan ayol bu gap qon kelib turardi degan so'zimiz e, juda aniq bilib olinglar hayz haqida ketmayapti gap. Bir hoji bir masala so'radilar avvalgi darslarimizdan. Ya'ni bir odamdan, bir ayoldan qon kelib tursa namozini o'qiveradi degan gapni e, noto'g'ri tushunib olinibdi-da, hayz kelib tursa ham namoz o'qilaveradi deb. Aslo unaqa emas. Gap bu yerda o'sha hayz muddatidan tashqari poklik vaqtlarida bir kasalga mubtaloki, u doimiy undan qon kelib turadi. Shu Ayol haqida ketyapti gap. Bu yerda qon kelib turar ekan namoz o'qursin degani hayz kelib tursa namoz o'qursin degani emas. Hayz kelganda to hayz boshlangandan tugaguncha va g'usl qilgunicha u ayolni yo qizni namoz o'qishi harom. Qur'on o'qishi harom. u katta betahoratlik hisoblanadi. Alloh taolo bergan ayollarga bergan narsasi bu endi. Demak, bunda namoz o'qimasligi kerak ular. Namoz o'qisa gunohkor bo'ladi. Qachon hayz to'xtaydi? keyin namoz o'qiydi. Usul qilib, poklanib, keyin namoz boshlaydi. O'tib ketgan 3 kunmi, 5 kunmi, nech kun hayz bo'lsa, shu vaqtda qoldirgan namozini qaytib o'qimaydi. Alloh taolo kechgan ulardan. Ammo Ramazon oyida bo'lsa, shu nech kun hayz ko'rgan bo'lsa, o'sha kundagi ro'zalarni Ramazondan keyin qazosini tutib beradi. Chunki Ramazon 4 kun, 5 kun tutar. Ammo 4 kun, 5 kunlik namoz ko'p namoz bo'lib ketadi. Banda qiynalmasin deb shariatimiz buni kechgan. Demak, hayz vaqtida hech qachon namoz o'qimaydi. Nifos vaqtida namoz o'qimaydi ayollar. Bu yerda mustahoza degani shu hayz nifosdan tashqari holatlarda qon kelib turadigan dardga mubtalo bo'lgan ayol. Mana shuni aniq bilinglar. Chunki bu yerda agar tushunmovchilik bo'lsa, tushunmagan odam o'zini ayoliga e, sen hayz vaqtingda ham namoz o'qishing kerak ekan, qon oqib tursa ham namoz o'qi dedi domla deb borsa, e, hamma masala oyoq osmondan bo'ladi. Unday emas. mana tushundinglar endi demak gap bu yerda o'sha poklik vaqtida keladigan qon ana o'sha qon kelib qolsa masalan bir mustahoza qon kelib turadigan kasalga duchor bo'lgan ayol tahorat qildi namoz vaqtini avvalida o'n ikki yarimda peshin vaqti kirsa o'n ikki yarimda tahorat qildi peshinga demak shu ayol misol uchun peshinda aytyapmiz namoz o'qiveradi xohlagancha va nafllarni modomiki peshin vaqti chiqquncha ya'ni xohlagancha farzlar degani o'sha vaqtda peshin farzini o'qiydi qazo farzlari bo'lsa shuni ham o'qiydi degani u vaqtida boshqa namozlarda o'qimaydi farzlarni qazo farzlari o'qiydimi vaqtidagi farzni albatta o'qiydi ya'ni nechta qazo o'qimoqchi bo'lsa uni ham o'qiveradi va nafl namozni ham xohlagancha o'qiveradi modomiki o'sha biz misolga keltirgan peshin vaqti misoli chiqquncha asr vaqti kirguncha degani bu <clears throat> shu vaqtida 100 rakat namoz o'qisa ham o'qaversin. Garchi u tahoratni tugatib bo'lishiga balki tahorat tugatmay turib hali qon oqa boshlagan bo'lsa ham. Qon tinmay tomib turgan bo'lsa ham, u insonni tahorati singan bo'lmaydi. U Alloh bergan dard. Demak, uni bitta tahorati butun bir vaqt namozga 3 soatmi 5 soatmi namoz vaqti tugagunicha yaraverar ekan, tahoratli hisoblanar ekan. Bu bizning mazhabimizdagi gap bu. إمام الشافعي إمام مالك نجبل بيد yerda وقال الشافعي إن كان العذر من أحد السبيلين كالاستحاضة وسلس البول وخروج الريح يتوضأ لكل فرض ويصلي ما شاء من النوافل وقال مالك في أحد قوله يتوضأ لكل صلاة واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستحاضة تتوضأ لكل صلاة فمالك عمل بمطلق اسم الصلاة والشافعي قيده بالفرض لأنه الصلاة لأنه الصلاة المعهودة ولأن طهارة المستحاضة طهارة ضرورية لأنه قارنها ما ينافيها أو ترى عليها والشيء لا يوجد ولا يبقى مع المنافي إلا أنه لم يظهر حكم المنافي لضرورة الحاجة إلى الأداء والضرورة إلى أداء فرض الوقت فإذا فرغ من الأداء ارتفعت الضرورة فظهر حكم المنافي والنوافل أتباع أتباع الفرائض لأنه شرعت لتكميل الفرائض جبرا للنقصان المتمكن فيها فكانت ملحقة بأجزائها والطهارة الواقعة لصلاة واقعة لها بجميع أجزائها بخلاف بخلاف فرد آخر لأنه ليس بتبع بل هو أصل بنفسه Shofiy aytayaptilarki, <clears throat> u kishi sohib uzurlarni bo'lyaptilar. Agar sohib uzurni ikkita chiqaruv teshigidan, oldi orqa peshobdan bo'lsa uzr. Ya'ni boshqa yerdagi yaradan keladigan qon, burundan keladigan qon kabi narsalar aytmayapti. shu ikki chiqaruv yo'lidan e, shunaqa uzrli bo'lib shundan yelmi narsa siydikmi nimadir kelib turadigan bo'lsa unda har farz uchun tahorat qiladi biz aytuvdik bir farz namozni vaqti uchun tahorat qiladi hammasini o'qiveradi u farz uchun tahorat qiladi deyaptilar ammo o'sha farz uchun tahorat qilganda nafllarni ham o'qiversa bo'ladi deyaptilar nima farq bor bu inshaalloh aytiladi bizni mazhab bilan shofiy mazhabini o'rtasida endi Malik bo'lsa ikki xil gap aytgan ekanlar bitta gaplari shu ekanki har bir namoz uchun tahorat qiladi namoz o'qiydimi tahorat qilib namoz o'qiydi imom shofiy bilan imom Malik e, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'lgan bu hadisni hujjat qilib keltiradilar mustahoza rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar mustahoza deganda tushunamiz biz a mustahoza ayol har namoz uchun tahorat oladi degan ekanlar. Har namoz uchun degandan keyin deb Imom Malik aytayaptiki, demak namoz o'qimoqchi bo'lsa, o'sha uzrli ayol tahoratini qiladi, namoz o'qiydi. O'rtada tahorat sinsa ham namoz o'qib yurguncha tahorat sinmaydi. Chunki u uzrlik. Shofiy bo'lsa, yo'q bu yerda namozdan murod mutlaq namoz emas, farz namoz deb qaydlabdilar. Chunki e, o'sha bizga ma'lum namoz o'sha 5 vaqt farz namoz. Shuning uchun Rasululloh namoz der ekanlar, farzni aytibdilar. Farz uchun tahorat oladi. Chunki mustahozani tahorati nochor tahorat. Ya'ni iloji yo'qligidan shu tahorat tahorat deb hisoblayapti. Bo'lmasa tahorat allaqachon sinadi uni. Hali tahorat tugamaylar yo orqasidan qon kelsa, tahorat singan bo'ladi, lekin u tahorat deb zaruratan deyiladi, ya'ni boshqa iloji yo'qligidan o'sha inson o'sha ayolga qiyinchilik bo'lmasligi uchun shariat ruxsat bergan nochor tahorati. Nochor degan so'zni o'zbekcha ma'nosida aytyapman. To'lamas degan ma'noda. Qirg'izchada nochor tahorat degani tahorat emas deganga o'xshagan mazmun chiqib qoladi, unday emas, tahorat bo'ladi-da. Lekin e, noilojlikdan tahorat deb hisoblab turilibdi degan mazmundagi so'z. Shuni to'g'ri tushunaylik. Chunki e, bu tahoratga tahorat teskarisi billa bo'lib qoldi. Ya'ni tahorat qilar ekan ungacha qon kelib qoldi. Teskarisi bilan billa bir narsa turmaydi-da. Tahorat bo'lish kerak yo tahoratsizlik bo'lish kerak. Tahoratsizlik keldim, tahorat sinish kerak edi o'zi. Lekin biz nochorlikdan shuni tahorat sindi desak, haligi insonga qiyin bo'ladi deb ya'ni biz emas shariatimiz bizga shu ruxsatni berdi e, demak o'sha torat singan toratga teskari narsani hukmi torating sindi degan gap ko'zga tashqariga chiqmaydi ko'rinmaydi chunki namoz o'qishlikka u xotin muhtoj agar torati bo'lmay haligi bo'lmay torat sinib tursa qanday namoz o'qsin? toratni torat deb hisoblab turishimizga sabab u ayol namoz o'qib olishligi kerak endi o'sha nochorlik o'sha zarurat o'sha vaqtdagi farzni adosiga e, bog'liq. Ya'ni o'shanga qarab ochadi. O'sha vaqtdagi farzni o'qivasin deb uni tahorating bor deb turibdi shariat. Ana endi o'sha farzni ado qilib olgandan keyin e, bo'yindagi vazifa ketdi, endi nochorlik ham ketdi endi. Demak, endi tahorating sindi deyiladi. Endi nafil namoz ham o'qisa boladi deydi-yu. Nafil farzni tobelari nafillar. Mana peshinda oldida 4 rakat nafil sunnat, nafildir. Ortada 2 rakat sunnat, bu ham nafildir. Bular farzni tobelariki bular nima uchun shariatda buyurildi? Farzlarni komil qilishlik uchun. O'sha farzga o'rnashib qolgan nuqsonni yama borishlik uchun. Farzimizda, farz namozimizda bir e, tez o'qib qo'ydikmi, xatoyi ketdimi, shulardagi xatolarimizni farz namozda oldi orqasida o'qilgan sunnatlarimiz yamab o'nglab turar ekan. Shuning uchun ham bu sunnat namozlarni o'qishligimiz zarur ekan, chunki farz namozda ko'pincha xayol sochiladi, boshqa-boshqa e, ko'p nuqsonlarimiz bor. Sunnatlarimiz demak o'sha haligi farzdagi xatolarimizni o'nglab turar ekan. Demak, bu sunnatlar farzni bo'laklariga aylanib, farz bo'lagiga o'xshab qo'shilib qoldi-da bu ham. farzmi yonida sunnati bor <clears throat> endi bir namoz uchun tahorat voqea bo'lsa masalan peshin uchun tahorat qilsa birov bu tahorat o'sha namozni hamma juzlari uchun voqea bo'ldi ya'ni farzi uchun ham yonida sunnati bo'lsa unisini uchun ham ammo boshqa farz uchun emas bitta farz uchun bo'ldimi sunnatlarini ham o'qivering lekin o'sha tahorati bilan ikkinchi farzni o'qiy olmaysiz agar uzrli bo'lsangiz chunki ikkinchi farz birinchi farzga tobe emas peshin alohida farz asr alohida farz demak o'sha farz uchun tahorat qiladi dedilar imom shofiy Bizi ulamolarimiz nima deyishdi uzrli odam mustahoza bo'ladimi boshqa uzrli kishilar sanalgan toifadagi kishilar har farz namozni vaqti uchun tahorat qiladi deb aytdilar vaqt degan so'z bor bizda bu degan juda katta o'sha Shofiyda masalan farzda o'qisa bo'ladi o'sha uzrli ayol yo erkak. Keyin orqasida farzi yonidagi sunnatlar o'qisa bo'ladi, keyin tahorat sinadi deyapti. Bizda tahorat sinmaydi to vaqt chiqquncha. O'sha uzrli odam tahorat 4 soat bo'lsa vaqt 4 soat tahoratli Qur'on ham o'qiveradi, qolagancha namoz o'qiveradi. Dalilimiz ما روى أبو حنيفة رضي الله عنه بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وهذا نص في الباب ولأن العزيمة شغل جميع الوقت بالأداء شكرا للنعمة بالقدر الممكن وإحرازا للثواب على الكمال إلا أنه جوز ترك شغل بعض الوقت بالأداء رخصة وتيسيرا فضلا من الله ورحمة تمكينا من استدراك الفائت بالقضاء والقيام بمصالح القوام وجعل ذلك شغلا لجميع الوقت حكما فصار وقت الأداء شرعا بمنزلة وقت الأداء فعلا ثم قيام الأداء مبق للطهارة فكذلك الوقت القائم مقامه mana biz har vaqt uchun tahorat qiladi deganimizga dalilimiz Abu Hanifa roziyallohu anhu o'zlarini isnodlari bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis rivoyat qildilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, mustahoza har namozni vaqti uchun tahorat qiladi dedilar. avvalgi shofiy molik keltirgan hadisda har namoz uchun degan hadis edi yana boshqa abu hanifani o'zlarini isnodi bilan ya'ni o'zlari rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan odamdan eshitib aytyaptilarki e, yoki sahobalardan eshitgan kishidan eshitib aytayaptilar, o'zlarining isnodlari bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallam mustahoza har namozni vaqti uchun tahorat qiladi demak vaqti kirdimi tahorat qiladi peshin uchun yo asr uchun yo xufton uchun deb shuni butun vaqti uchun tahorat qiladi namozni o'zi uchun emas mana bu masala bobida bu aytayotgan mavzuyimizda shu hujjatdir nimaga vaqti uchun desa chunki azimat azimat degani bir narsani maqsadga muvofiqi aniq qilinishi eng mukammal bo'ladiganini azimat deyiladi endi shariatimiz yengillik berib o'shini qilmasang ham bo'laveradi degan joylarni ruxsat deyiladi masalan namoz vaqti deyaptilar 4 soat peshin vaqti bo'lsa 4 soat namoz o'qi degani bo'ladi asli azimat shu ruxsat o'sha farzini o'qigin o'n minutda o'qib olasanmi bo'ldi sen o'sha namozni o'qigan bo'lasan qolgan vaqtingda tirikchiligingni qilaver bu bizga ruxsat bu bu yengillik aslida azimat hamma vaqtni ado bilan o'sha namozni o'qish bilan ya'ni butun vaqt farzu nafllaru doim namoz bilan o'tkazishimiz kerak nimaga ne'matga shukr qilib Alloh bizga iymon berganiga musulmon qilganiga namoz o'qiydiganlar qatoriga qo'shganiga namoz o'qishga qodir qilganiga yana berayotgan sanoqsiz ne'matlariga shukr qilib namoz vaqti, peshin vaqti deganini butun to'la hammasini namoz bilan o'tkazish, asr vaqtini 5 vaqt namozni hammasini namoz bilan o'tkazishimiz kerak. Butun vaqtini. Faqat har namozda 5-10 daqiqadan emas, har vaqtda. Komil savobni egallashimiz uchun shunday qilishimiz kerak. Lekin ijozat berildiki, ba'zi vaqtni ado qilishlik bilan mashg'ul bo'lishni tark qilib, ya'ni bir vaqt o'qing, qolgan vaqtlarda namoz adosidan boshqa ishlar qilavering. Bu sizga ruxsat, sizga yengillik. Namozingizni o'qib qo'ying. 4 soat namoz vaqti bor, shundan 10 minutini namozga ajrating, qolganida boshqa ishingizni qilavering. Bu Alloh taoladan bizga bir marhamat bo'ldi. Allohning rahmati bo'ldi. Va yana bir e, bizga ne'mat bo'ldiki, avval qolib ketgan namozlarimizni o'qib olishga ham sharoit bo'ldi. Farzimizni o'qigandan keyin farz sunnatlarni yana vaqt oshib qolsa, qazolarimiz bo'lsa, ularni o'qishga ham vaqt E, undan tashqari tirikchiliklarimiz hammani o'ziga yarasha yuguriladigan ishlari bo'ladi. Ana o'shalarga ham vaqt ochsin. Bu shariatimizni bizga bergan ruxsati, Alloh taolaning bizga bergan fazli va rahmati. Demak, biz bir vaqt namoz vaqtida bitta namoz o'qiymiz. Masalan, asr vaqtida 4 rakat asr o'qiymiz. Agar nafil o'qimasak, asrdan avval. Asrdan keyin nafil o'qilmaydi. 4 rakat asrga rosa sekin o'qisangiz 10 daqiqa vaqt ketadi. Bo'ldi, 2 soat asr vaqti bor o'zi. Masalan, shu 2 soatning ichida boshqa ishlar qilishga ham shariat ruxsat beryapti. Ya'ni tirishchilikmi, boshqa dam olishmi, Э, mi, nima ish bo'lsin, shariatga muvofiq ish bo'lsa bo'ldi. Lekin uzrli odamlar uchun ana shu asr vaqti 2 soat desak, to'la 2 soat namoz vaqti deb hisobga olinyapti. Э, go'yo siz 2 soat namoz bilan mashg'ulsiz. Hukman amalda unaqa emas aslida, Amalda 10 daqiqa, 5 daqiqada o'qib bo'ldingiz uni siz. Demak, shar'an ado qilish vaqti o'sha 2 soat. xuddi amalda ado qilish vaqtini manzilatiga kelib qoldi. Siz amalda unaqa emas Lekin sizga o'sha 2 soat namoz o'qiyotganda savobi tegib turganda namoz o'qishga sizga sharoit ekanda. Endi demak ado qilishga 2 soat sizga vaqt bor ekan, shu ado qilishligingiz uchun sizga tahorat kerak. Uzrli bo'lsangiz, demak siz tahoratingiz bor deb hisoblanaveradi o'sha vaqtning ichida. shuningdek demak vaqt demak o'sha adoni o'rniga qoyim bo'ldi vaqt 2 soat vaqt siz 2 soat namoz o'qiyotgan degan maqomda bo'lib qoldi hozir holbuki unday emas demak o'sha 2 soatda uzrli odam e, xohlagancha farz vaqtdagi farz qazo farzlarini nafl va Qur'on ushlab Qur'on o'qishligi hammasi bo'laveradi tahoratsiz ham Qur'on o'qisa bo'laveradi mushafni Qur'on kitobini ushlasa bo'lmaydi Ammo uzrli inson ana shu vaqt ichida tahoratli hisoblanadi va Qur'onni ushlab o'qiyveradi. Va ma rawahu Shafi'i fa huwa hujjatun alayh. لأن مطلق الصلاة ينصرف إلى الصلاة المعهودة إذ المطلق ينصرف إلى المعهود المتعارف كما في قول صلى الله عليه وسلم والصلاة عماد الدين وما روى روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلوات بوضوء واحد ونحو ذلك والصلاة المعهودة هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة فكأنه قال المستحاضة تتوضأ في اليوم والليلة خمس مرات فلو أوجبنا عليها الوضوء لكل صلاة أو لكل فرض تقضي آه، لزاد على الخمس بكثير وهذا خلاف النص ولأن الصلاة تذكر على إرادة وقتها قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التيمم أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت والمدرك هو الوقت دون الصلاة التي هي فعله وقال صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا أي لوقت الصلاة ويقال آتيك لصلاة الظهر لوقتها فجاز أن تذكر الصلاة صلاة ويراد بها وقتها ولا يجوز أن يذكر الوقت ويراد بها ويراد بها الصلاة فيحمل المحتمل على المحكم توفيقا بين الدليلين صيانة لهما عن التناقض Endi Shofiy rahmatullohi alayh har namozga tahorat qilsin degan hadisni keltirganlari bu Shofiyga qarshi hujjat asli. Chunki namoz deganda e, aniq namoz, farz namoz e'tiborga olinadi. E, mutlaq namoz o'qiyman desiz siz namoz o'qiyotgandim desiz, farzni o'qiyotganingiz chiqadi. Nafil namoz o'qiyotganingizda odatda e, uni odamlar chaqirib qoladigan vaqtda emas, kechqurun tashahhudda yo qanaqadir o'qish nima bo'ladi. Boshqa vaqtda namoz vaqtini namoz o'qiyapman deb aytadi inson, ya'ni farz namoz. E, mutlaq namoz deganda demak o'sha ma'lum bo'lgan aniq bo'lgan e, namoz ko'zda tutiladi, ya'ni farz namoz. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam as va imaduddin dedilar. Namoz dinning ustuni dedilar. Nima degani bu? Nafl namoz haqida ketmayapti gap. Farz namoz. Birov butun umr nafl o'qisa, farzni o'qimasa, u dinning ustunini yiqitgan bo'ladi u. farzlikni o'qib nafl o'qimasa ham dinning ustunini ushlab turgan bo'ladi. Demak, gap namoz deganda farz e'tiborga olinyapti. yo boshqa rivoyat hadislari bor ekan marhamat qildilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir tahorat bilan bir qancha namoz o'qidilar nima degani bu bir qancha namoz o'qidilar degani peshin asr shom xufton o'qidilar degani masalan 2 rakatdan o'n marta namoz o'qidilar deganlari yo'q bu yerda bir qancha namozdan murod bir qancha farz degan demak namoz deganda aniq 5 vaqt farz tushunyapti, tushunilyapti. Aniq namoz nima bu? 5 vaqt har kundagi namoz. Kecha kunduzda 5 vaqt namoz asl namoz deganda shu ko'zda tutiladi. Go'yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mustahoza to'g'risida aytar ekanlar, mustahoza bo'lgan ayol kecha va kunduzda 5 marta tahorat qiladi degandek bo'ldilar. Har namoz uchun tahorat qilsin deganlari kunda 5 marta tahorat qilgan dedilar. O'sha uzrli ayolga erkak bo'lsin. agar biz har namozga tahorat vojib deydigan bo'lsak o'sha uzrli odamga e, yoki qazo qiladigan farz uchun ham tahorat qilishing kerak alohida deyishadigan deyiladigan bo'lsa unda kunda 5 mahal emas juda ko'p marta ko'payib ketadi bu mana bu hadisga xilof chunki namoz zikr qilinganda vaqti iroda qilinadi o'sha namozga tahorat qiladi degani o'sha namozni vaqtiga tahorat qiladi degan gap payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tayammum to'g'risi hadisda shunday dedilar qayerda meni namoz topsa qayerda menga namoz yetsa shu yerda tahorat qilib namoz o'qiyman dedilar tayammum qilib namoz o'qiyman dedilar nima degani bu <clears throat> namoz yetsa degani namoz aytaylik peshin vaqti 4 soat bo'lsa o'sha namoz qachon yetadi 4 soatning ichida qaysi vaqtda o'qsa ham peshin qazo bo'lmasdi-ku. <clears throat> Demak, butun namozni vaqti yetsa, peshin vaqti kirsa, shu vaqtida kasal bo'lsam, suv ishlata olmasam yoki ishlatgan suv topa olmasam, namoz kirib qoldi, chiqib ketmoqchi, namoz o'qiy olmay qolish xavfi bor. Shuning uchun men tayammum qilib namozimni o'qiyveraman. Demak, namoz yetdi degani namoz vaqtini topdim, namozni topdim degani namozni vaqtini topdim degan gap ma'noda kelyapti. Yana aytdilar sallallohu alayhi vasallam. namozni avvalu oxiri bor dedilar. Nima degani bu? Ma'lum, har qanaqa namoz boshlanadi va tugaydi. Bu gapni aytishga hojat yo'q edi. Bu yerda namozni avvali va oxiri bor debdilar. Demak, tushunarlikki, namoz vaqti haqida ketyapti. Har bir namozni avvali bor, kiradi vaqti, keyin oxiri bor, namoz vaqti chiqadi. Demak, namozdan murod namozning vaqti ekan. <coughs> Yana masalan, e, peshin namozida kelaman sizni oldingizga deb va'da qilsangiz birovga nima deganingiz u agar bir jamoatni ko'rishmoqchi bo'lsangiz masjidda unda tushunarli peshin vaqtini oldida avval vaqtda kelasiz lekin umuman e, uyingga o'taman peshin vaqtida desangiz asr kirguncha peshin vaqti bo'laveradida e, siz o'sha peshin vaqti kirishiga yetib borishga va'da berayotganingiz yo'q balki butun peshin vaqti uchun aytyapsiz Demak, namoz zikr qilinganda vaqti iroda qilinar ekan. Ammo uni teskarisi bo'lmaydi. Vaqt zikr qilinganda namoz iroda qilinmaydi. Namoz deganda namoz vaqtini tushunamiz, bir vaqtda aytganda u namoz tushunilmaydi. Bu boshqa masala. Demak, muhtamal muhkamga hamil qilinyapti. Ya'ni avvalgi hadisda müstahazı har namoz uchun tahorat qiladi. Bu hadis muhtamaldir. namoz uchunmi, namoz vaqti uchunmi degan ikkita ehtimol bor. Keyingi hadisda namoz vaqti uchun tahorat qiladi. Bu muhkamdir yo aniqdir. Demak, shu aniqqa amal qilib, o'sha yuqoridagi hadisdan ham maqsadlari vaqt maqsad edi. Ikki dalil shu yerda muvofiqlashtirilyapti va bir-biriga qarshi bo'lmayapti shu yerda. Hadislar bir-biriga qarshi bo'lib qolmayapti. Balki ikkovi bir ma'noda ekanligi isbotlanyapti. Mana shunday qilib, demak, e, uzrli odamlar namozni vaqti uchun tahorat qiladi. E, o'sha vaqtda qancha xolasa namoz o'qiradi. Tahorati turaveradi demak. Tahorati sinsa ham tahorat sinmaydi uni, chunki uzrligi. Bu gapni tushundik-a? Va innama tabqa tahoratu sohibil uzr fil vaqt idza lam yuhdis hadasan akhar. Lekin tahorat turaveradi degani, masalan, birovni burni qonab turadigan kasali bor ha yo bir ayoldan qon kelib turadi e, yo birovdan yel kelib turadi shu uzrliklar shuni tahorat turaveradi deganimiz o'sha aytgan uzrlari kelib tursa tahorat turaveradi undan boshqa yerdan tahorat sinadigan bo'lsa boshqa sog' odamlardek tahorat sindiradigan bo'lsa haligi kasaldan tashqari u odamni tahorat sinadi boshqa tahorat qiladi uzrli bo'lsa ham u sog' odam kabi sog' odam ham tahorat singanda tahorat qilgandek, sohib uzr ham tahorat singanda tahorat qiladi agar u tahorat sinishligi o'zida bor uzr sababli emas, boshqa sababdan bo'lsa. Mana bu e, sohib uzr ekan deb nima qilsa ham tahoratli turaveradi degani emas ekan. Buni aniqlab oldik. Amma idza ahdasa hadasan akhar fala tabqa لأن الضرورة في الدم السائل لا في غيره فكان هو في غيره كالصحيح فيلزمه الوضوء وكذلك إذا توضأ للحدث أولا ثم سال سال الدم فعليه الوضوء لأن ذلك الوضوء لم يقع لدم العذر فكان عدما في حقه وكذا إذا سال الدم من أحد من منخريه فتوضأ ثم سال من المنخر الآخر فعليه الوضوء لأن هذا حدث جديد لم يكن موجودا وقت الطهارة فلم تقع الطهارة له فكان هو والبول والغائط سواء فأما إذا سال منهما جميعا فتوضأ ثم انقطع أحدهما فهو على وضوء ما بقي الوقت لأن الطهارة حصلت لهما جميعا والطهارة متى وقعت لأجر لا يضرها السيلان ما بقي الوقت فبقي هو صاحب أجر بالمنخر الآخر وعلى هذا حكم صاحب القروح إذا كان البعض سائلا ثم سال الآخر أو كان الكل سائلا فانقطع السيلان عن البعض جدا مهم مساله ekan demak Sohib o'zini tahorati o'sha vaqtda turaveradi. Agar boshqa betahoratlik bilan tahorat sindirmasa. Ammo boshqa betahoratlik bilan tahorat sindirsa, uni ham tahorati sinadi. Hozir aytdik bu so'zni. Chunki nochorlik majburiylik. Haligi oqib turgan qonda yo kelib turgan yelda edi-da, boshqada emas. Boshqa uzrdan tashqari boshqa betahoratlik bo'lsa, u tahoratini sindiradi. boshqa betahoratlikda u odam ham sog' odamlar kabi. tahorat qilish kerak endi. Shuningdek, bir odam masalan, e, undan qon kelib turadi doim. Aytaylik, erkakdir, ayoldir. Lekin hojatga borib turib, u qon kelganligi uchun emas, hojatga borgandan keyin taharat oldi, hojatga borganligi uchun. Keyin undan keyin qon oqdi. Haligi kasallik keyin boshlandi. shu odam avvalgi hojatga borib qilgan tahorati keyin qonoqqanda tahorat hisoblanmaydi yangi tahorat oladi endi chunki anovi tahorat haligi uzr qoni uchun tahorat bo'lmadi balki o'zi hojatxonaga borgani uchun tahorat bo'luvdi <coughs> demak avvalgi tahorat keyingi qonoqishlik haqqiga qaraganda yo'q aylanib qoldi bu ma'noda yoki yana bir misol bir odamni burun teshiklaridan biridan qon oqadi. Doim masalan 10 burningizni teshigidan qon oqib turibdi. Mana siz uzrliksiz. Tahorat qildingiz. Shu qon oqqani uchun, demak, har namoz vaqtiga bitta tahorat qilasiz. Keyin haligi qon oqmaydigan boshqa teshikdan qon oqib qoldi. Bu odam endi tahorat qiladi. chunki bu boshqa burunni boshqa teshigi to'g'risi odam sog' odam kabidir bu yangi bir tahoratli bu haligi tahorat olayotganingizda o'ng burundan qon oqyapti uzrliman deb olgan tahoratingizda bu keyingi qon oqmaydigan sog' burningizdan e, sog' teshigidan qon oqishligi e'tiborga olinmayapti unda demak buni uchun tahorat qilmagansiz avvalgi uchun tahorat qiluvdingiz e, shunga o'xshagan baul g'oyib ham barobardir ya'ni kichik yoki katta hojatga borilsa ham shunga o'xshagan ya'ni <clears throat> u haligi uzr emas bu sog' odam kabi tahoratni yangilaydi haligi avvalgi qonoqqan uchun qilgan tahorat baul qilganligi uchun tahoratga o'tmaydi u alohida tahorat ammo uni teskarisi bir odamni ikkovi burnini ikkovi teshigidan ham qonoqib tursa tahorat qildi uzrli odam bu odam shundan keyin bitta teshikdan qon oqmay qoldi uzr sizga aylanadimi shu yo'q u o'sha tahorat qolaveradi tahoratli hisoblanadi bitta qo'shilib qolsa tahorat qilinadi bitta kamayib qolsa tahorat qilinmayapti chunki e, ikkov teshikdan qon oqayotganda shu uzrliman burnim ikkov teshikdan qon yaptı deb iki uchun ham tahorat qildi bu inson undan e, endi mana shu uzrlik sababli tahorati keyin e, to'xtab qolmasa uzr modomiki oqib tursa ikkovi teshikdan bo'lmasa bittasidan bo'lsa ham oqib tursa haligi vaqt tugamaguncha tahorat turaveradi qo'shilib qolsa yangi tahorat qilar ekan ha ikkovidan bittasidan kelmay qoldi qon ikkinchisidan to'xtamayotgan bo'lsa tahorati turibdi uni sohibuzul bo'yicha qolyapti haligi boshqa teshikdan qon oqib turganligi uchun shunga o'xshagan bir odammi bir qancha yaralari bor hammasidan qon oqib turadi ana shundan aytaylik ba'zisidan qon oqib turadi uchta yarasi borda bitta odamni bittasidan qon oqib turadi ikkitasi quruq keyin ikkinchisidan ham qon oqa boshlasa bu odam tahorat qiladi haligi bittasi uchun uzrlik uchun tahorat qildim deydi-yu, ikkinchidan oqqan qon endi tahoratsiz dindiradi. Teskarisi bo'lsa-chi, 3 ta yarasini 3 ovdan ham qon oqib turuvdi, bittasi to'xtab qoldi. Tahorat qilgandan keyin yo ikkitasi to'xtab qoldi. Modamiki bittasidan bo'lsa ham qon oqib tursa tahoratli bo'laveradi. Ammo tahorat olgandan keyin navbatdagi boshqasidan qon oqish boshlasa, unda uni uchun alohida tahorat qilish kerak. <clears throat> Tushunarliga bu gap. Demak, e, sohibi uzr birinchidan uzrli tarafidan emas, boshqa yog'idan tahorat ketsa, sog' odamlar kabi tahorat yangilaydi. Ikkinchidan o'sha bir joydan qon kelib turadigan bo'lsa, e, o'shanga sohib uzr sifatida tahorat qilgandan keyin yana boshqa yerdan ham qon kelib turadigan, masalan, burunni bir teshikdan kelardi, keyin ikkinchisidan ham oqadigan bo'lsa, tahorat singan bo'ladi, yangilaydi. Aksi bo'lib, burunning ikki teshigidan ham tahorat qon kelib turardi. Sohib uzrman deb tahorat qiluvdi, keyin bittasi to'xtab qolsa ham, modomiki yana bittasidan oqib tursa, u odam uzrli qoladi va tahorat turaveradi. Masala shu. ثم اختلف ثم اختلف أصحابنا في في طهارة المستحاضة أنها تنتقد عند خروج الوقت أم عند دخوله أم عند أيهما كان قال أبو حنيفة محمد تنتقد عند خروج الوقت لا غير وقال الزفر عند دخول الوقت لا غير وقال أبو يوسف عند أيهما كان وثمرة الخلاف لا تظهر إلا في موضعين أحدهما أن يوجد الخروج بلا دخول كما إذا توضأت في وقت الفجر ثم طلعت الشمس فإذا تها فإن طهارتها تنتقد عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد لوجود الخروج وعند الزفر لا تنتقد لعدم الدخول والثاني أن يوجد الدخول بلا خروج كما إذا توضأت قبل الزوال ثم زالت الشمس فإن طهارتها لا تنتقد عند أبي حنيفة محمد لعدم الخروج وعند أبي يوسف وزفر تنتقد لوجود الدخول ها مسألة رواجه davomi. Mazhabimiz sohiblari, imomlarimiz shu mustahozani uzrli odamni tahorati to'g'risida qachon sinadi shu tahorat degan masalada ixtilof qilishdi ya'ni peshin vaqtiga tahorat qilsa peshin vaqti chiqqandan keyin sinadimi yo asr vaqti kirganda sinadimi degan ixtilof bo'lyapti ikki xil gap aytildi javob borki peshin vaqti chiqqan degani asr vaqti kirgan degani ikkovi bitta-ku, bu yerda qanday ixtilof bo'lishi mumkin desa bu buni <coughs> aytyaptilar masalan bomdodda o'shnaqa ish bo'lmaydida bitta misol bomdod vaqti chiqadi-yu, peshin vaqti kirmaydi. Shundaymi? Mana mana shu masala hisobida hozir ixtilofni tushunamiz biz. Abu Hanifa bilan Muhammad o'sha uzrli odamni tahorati o'sha namoz vaqti chiqishligi bilan sinadi deydilar. Zufar bo'lsa, yo'q namoz vaqti chiqish bilan sinmaydi kirish bilan sinadi demak bomdodga qilgan tahorati hali uzrliydi bomdod chiqsa ham sinmaydi peshin vaqti kirganda sinadi demak peshingacha ham yana agar boshqa yoqdan tahorat kelib tutmasa uxlamasa o'sha qilgan tahorat bilan qancha namoz yo Qur'on ushlab o'qisa bo'laveradi jufardi gaplar abu yusuf bo'lsa yo'q namoz vaqti kirishida ham namoz vaqti chiqishida ham sinadi deyaptilar Bu degani hozir aytadilar bu nima deganligini. Ikkita o'rinda ko'rinadi mana shu masala. Bittasi chiqishlik bor, kirishlik yo'q. U bomdod aytdi-ya. Masalan bir mustahoza uzrli odam bomdod vaqtida tahorat qildi bomdod vaqti uchun. Keyin kun chiqdi. Ana o'shani tahorati sinadi. abu hanifa bilan abu yusuf va muhammad nazdida uchovini gap bo'yicha nimaga chiqqanda tahorat sindida abu hanifa bilan muhammad namoz vaqti chiqqanda tahorat sinadi dedi. abu yusuf bo'lsa namoz vaqti chiqqanda ham kirganda ham sinadi dedi. demak bu tahorat sindi dedi abu yusuf ham kun chiqishi bilan tahorat sindi dedi. ammo zufar tahorat sinmaydi chunki hali peshin vaqti kirgan yo'q u kishini tahorat yangi namoz vaqti kirganda sinardi peshin vaqti kirgan yo'q ikkinchi misol shunga e, namoz vaqti kiradi-yu, namoz vaqti chiqmagan misoli bor masalan e, peshinga o'sha uzrli erkak yo ayol peshin vaqti kirmay turib tahorat qilsa-chi? mana peshin vaqti kirganda tahorat sinib qoladimi demak zavoldan ilgari tahorat qilsa keyin kun zoil bo'lib peshin vaqt kirsa uni tahorat sinmaydi abu hanifani nazdida va muhammadni nazdida chunki bular chiqqanda sinadi dedida bu yerda chiqmadi vaqt kirdi abu yusuf bilan zufar kirgan vaqtida ham sinadi devdi abu yusuf imom zufar bo'lsa faqat namoz vaqti yangi vaqt kirganda sinadi devdi demak peshin vaqti kirishi bilan peshindan avval qilib olgan tahorati sinadi deydi masalani nimasi biz amal qiladigan fatvo berilgan tarafi o'sha chiqqanda sinadi. Bu yerda bu kishi hamma taraflarda aytyaptilar odatlari kabi. Nafaqat mazhabimiz ichidagi balki boshqa mazhablardagi masalalarda ham aytyaptilar. Biz o'rganaveramiz. Nima uchun shunday bo'lganini bilamiz, bu bizga foyda, lekin biz amal qiladigan holat o'sha e, aniq bittasi bo'ladi shundan. Biz xohlaganiga amal qilib ketavermaymiz. U unaqa debdi-ku, bunga amal qilsak ham bo'laveradi. Narigisi bunaqa debdi, bunga unday emas. mazhabimizda qabul qilingan e, masalalar bor. Ya'ni ikkita olimimiz ikki xil gap gapirsa, shundan bittasi qabul qilingan va biz shunga amal qilamiz. Mana shu masalada chiqqanda tahorat sinadi. Ya'ni namoz vaqti chiqqanda tahorat sinadi degan bitta gap o'tdi-ku. Mana shunga amal qilamiz. Lekin boshqa qarashlarni ham o'rganamiz. Imom Zufar namoz vaqti kirganda tahorat sinadi dedilar. Sabab vajhu qawli Zufar. أن <clears throat> سقوط اعتبار المنافي لمكان الضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت فلا يسقط وبه يحتج أبو يوسف في جانب الدخول وفي جانب الخروج يقول كما لا ضرورة إلى إسقاط اعتبار المنافق قبل الدخول لا ضرورة إليه بعد الخروج فيظهر حكم المنافي ولأبي حنيفة ومحمد ما ذكرنا أن وقت الأداء شرعا أقيم مقام وقت الأداء فعلا لما بينا من المعنى ثم لا بد من تقديم وقت الطهارة على وقت الأداء حقيقة فكذا لا بد من تقديمها على وقت الأداء شرعا حتى يمكنه شغل جميع الوقت بالأداء وهذه الحالة عدمت بخروج الوقت فظهر حكم الحدث ومشايخنا أداروا الخلاف على الدخول والخروج فقول تنتقد طهارتها بخروج الوقت أو بدخوله لتيسير الحفظ على المتعلمين لا لأن للخروج أو الدخول تأثيرا في انتقال الطهارة وإنما المدار على ما ذكرنا imom zufar namoz vaqti kirganda tahorat sinadi dedilar bu gaplardan sababi shuki bu kishi shunday sabab aytyaptilar sohib o'zi tahorat qilib bo'lgunchanglar tahorat ketadi o'zi lekin tahorat ketmadi deb turar ekanmiz ya'ni tahoratga qarshi narsani e'tiborga olmay turibmiz nochorlikda unga qiyin bo'lib ketmasin deb shariatimiz ruxsat berdi ammo hali vaqt kirmay turib u odamda unaqa zarurat yo'qda vaqt kirgandan keyin endi u zarurat paydo bo'ladi demak vaqt kirmay turib qilgan tahorati e, u tahoratga o'tmaydi Bas bu soqit bo'lmaydi, hali vaqt kirishi bilan yangi tahorat qilish kerak endi. Abu Yusuf ham o'sha namoz vaqti kirganda ham sinadi deganda shu gapni dalil qildilar. Ammo namoz vaqti chiqqanda ham sinadi der ekanlar, aytadilar-ki, e, o'sha tahoratsizlikni e'tibor qilmayapmiz. E, hali namoz vaqti kirmay turib, chunki unda zarurat yo'q. Xuddi shunga o'xshagan E, namoz vaqti chiqqandan keyin ham zarurati yo'qda. Shuning uchun unda ham tahoratsizlikni e'tibor qilmaslikni hojati yo'q, balki tahoratsizlikni e'tibor qilamiz. Tahoratsizlikni biz e'tibor qilamiz. Namoz vaqti kirmay turib tahorat qilsa, namoz vaqti kirgandan keyin tahoratsizlik bor deymiz. Namoz vaqti chiqqandan keyin ham tahoratsiz bor deymiz, chunki u yerda ham hojati yo'q buni e'tibor qilishimizga. Chunki namoz vaqti o'tib ketdi-ku endi. Endi u tahorat sindi, yangi tahorat qilsin, yangi namoz vaqtiga. <clears throat> Endi Abu Hanifa bilan Muhammadni gaplarini aytdik biz. Ya'ni ado vaqti shar'an shar'an ado qilish vaqti o'sha peshinda 4 soat vaqt bo'lsa misoli, o'sha amaldagi ado qilish vaqtini o'rniga o'tkazib qo'yildi. Go'yo siz 4 soat namoz o'qiysiz deb turib, 4 soat tahoratlisiz deb qo'yildi-da, hali uzrli odamga. Buni aytdik, bu ma'noni bayon qildik. Endi bular namoz vaqti kirsa tahorat sinmaydi degan gapini dalillayaptilar. Juda chiroyli dalil aytadilar. Namoz vaqti kirsa tahorat sinadi desak ham o'sha uzrli odamni qiynab qo'yamiz. Nimaga? Namoz vaqtini kirishidan boshlab namoz o'qiyman desangiz, namoz vaqti kirmay turib tahorat olishingiz edi. Kirgandan keyin ham tahoratga vaqt ketmasin deb. demak e, haqiqatda ado qilish vaqtidan avval tahorat qilas xuddi shuningdek shar'an ado qilish vaqtidan avval qilishlik lozim bo'ladi demak peshin vaqt kirmay turib tahoratli tayyor turgan bo'lsa hali uzrli peshin vaqt kirishi bilan butun namozini boshlab yuboraveradi e, butun vaqt ya'ni 4 soat namoz o'qiyotgandek bo'lsa namoz vaqti kirgandan keyin tahorat qilsa 3-4 soatdan kamayib qoladi shu vaqt Buning uchun avval qilsa to'la namoz o'qiyman deb niyat qilib kıptı da Ammo chiqqandan keyin u gap yo'q endi. Namoz vaqti chiqdimi? Endi bu insonni haligi zaruriy tahorat singa hisoblanadi, unga endi yangi tahorat qilsin. Betahoratlik namoz vaqti chiqqanda bo'ladi degan gapini shunday chiroyli dalillabdilar. Shu yerda bir savol tug'iladi. Namoz vaqti kirish, chiqish degan gap yaptı. takrorlanyapti. Shuni javob qilib qo'yaptilar. Bizi mashoyixlarimiz, ulamolarimiz namoz vaqti kirganda, namoz vaqti chiqqanda deb bu masalalarni aytar ekanlar. ya'ni namoz vaqti chiqsa tahorat sinadi. Imom Jufar namoz vaqti kirsa tahorat sinadi. Bu biz e, o'quvchilar uchun shu yodlab olishimiz oson bo'lsin, tushunib olishimiz oson bo'lsin uchun deb shu gapni aytilyapti. Namoz vaqti kirishida yo namoz vaqti chiqishida namozga bir ta'sir bormi? Bu vaqtni bunaqa deb aytishlikda kirishligi boshqa namoz vaqtini chiqishligi boshqa bir o'ziga xos ta'sirlari bormi degan gap kelmasin bu yerda tahorat sinishiga namoz vaqti kirish chiqishini aloqasi yo'q balki biz tushunishligimiz uchun ular shu namoz vaqti kirsa tahorat sinadi degan ulamo yo namoz vaqti chiqsa tahorat sinadi degan ulamo bizga tushuntirish uchun shunaqa misol aytyaptilar u vaqt o'zi ham tahorat sindiradimi degan savolga javob emas bu Vaqt tahorat sindirmaydi. U vaqt u. Bir odam uxlamasa, bir kecha kunduz tahoratli yursa ham o'sha odam kechasi kiradimi, kunduzi kiradimi, qaysi vaqt namoz vaqti kiradi? Tahorat sinmaydi. Masalan, uzrsiz odam. sog'lom odam. Gap vaqtni o'zida emas, biz tushunishimiz uchun o'sha vaqt bilan tushuntiryaptilar xolos. ولو توضأ صاحب العذر بعد طلوع الشمس لصلاة العيد أو لصلاة الضحى وصلى هل يجوز له أن يصلي الظهر بتلك الطهارة أما على قول أبو يوسف وزفر فلا يشكل أنه لا يجوز لوجود الدخول فلا يشكل وأما على قول أبي حنيفة ومحمد فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يجوز لأن هذه طهارة وقعت لصلاة مقصودة فتنتقد بخروج وقتها وقال بعضهم يجوز لأن هذه الطهارة إنما صحت للظهر لحاجته إلى تقديم الطهارة على وقت الظهر على ما مر فيصح بها أداء أداؤه أداء ما صلاة العيد ما بالضبط فيصح به أداء صلاة العيد والضحى والنفل كما إذا توضأ للظهر قبل الوقت ثم دخل الوقت أنه يجوز له أن يؤدي بها الظهر وصلاة أخرى في الوقت كذا هذا yana bir qiziq masala <clears throat> agar uzrli odam kun chiqqandan keyin hayit namozi uchun tahorat qildi hayit namozi kun chiqqandan keyin o'qiladi yo kun chiqqandan keyin choshgoh namozi o'qiyman deb tahorat qildi va o'sha hayit namozini yo choshgoh namozini o'qidi shu tahorati bilan Hadi uzrli odam endi o'sha tahorati bilan peshinda o'qisa bo'ladimi? Boyagi masalani yana bir misol ekan. Abu Yusuf bilan Zufar hech bir yerda mushkilot yo'q. Ya'ni bu aniq masala, uni peshin o'qishi mumkin emas o'sha tahorat bilan. Chunki peshin vaqt kirganda tahorat sinib qoladi deydi. Ammo Abu Hanifa bilan Muhammadning gaplariga binoan e, <coughs> mashayixlar ulamolar Abu Hanifa bilan Muhammadning gapini ikki xil qilib aytishgan ekan. Ba'zilar aytyaptiki, o'sha choshgohga namozga yo hayit namozi uchun qilingan tahorat joiz emas. O'sha bilan peshni o'qishlik. Chunki bu tahorat e, aniq maqsadli namozga, hayit namozi uchun yo choshgoh namozi uchun qilindi. Demak, o'sha namozning vaqti chiqishi bilan tahorat sinadi dedilar. Bunda ham namoz vaqti chiqishlik bor. Ya'ni bu yerda hayit namozining vaqti sin chiqdi. Yo choshgoh namozini. Choshgoh degani o'sha taxminan 11 larda o'qiladigan rasululloh sollallohu alayhi vasallam odat qilgan sunnat namoz endi sohib mazhablarimizdan ayrim ulamolar bo'lsa aytishadiki shu hayit namozi uchun qilgan tahorati bilan yo shoshgoh namozi uchun qilgan tahorati bilan peshinda o'qishligi joiz chunki bu tahorat peshin uchun durust bo'ladi peshindan avval tahorat qilsa olsa bo'laveradi devdiku o'shanga aylanadida bu demak e, o'sha qilgan tahorat bilan hayit namozini o'qib, shoshgoh namozini o'qisin, nafil namoz o'qisin e, va keyin peshinda ham o'qiradi. Xuddi peshin uchun peshin vaqt kirmay turib tahorat qo'ygan odamning hukmida bo'ladi. Keyin vaqt kirganda tahorat sinmaydi. Peshinda ham o'qiradi, boshqa namozlarda ham o'sha peshin vaqti chiqquncha o'qiramidi. demak o'sha kun chiqqandan keyin qiyam tahorati bilan uni hayit namozi deb qiladimi choshgoh namozi deb qiladimi peshin namozi uchun qiladimi to asr vaqti kirguncha peshin vaqti chiqib ketguncha namoz o'qisa bo'laveradi dedilar <clears throat> mavzuni kelgusi darsda davom ettiramiz inshaalloh